Assalamu alaykum hurmatli anlıqçılar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Mubarak Porining Peyğəmbər əleyhissalamın tərcümalı şeirin bulağını oxuşunu davamlaşdırırıq. Hicazda xilafət. İsmail əleyhissalam bir umr Makka xalqiga rahbarlik qilish va Baytullohning xizmatini qilish bilan 137 yaşında olamdan o'tdi. Onundan keyin uning ishlariga oğullarından Nabit, ondan Qaydar varislik qıldı. bu ikkisidan keyin ularning bovisi mazzaz ibn amri jurhumi huquq tutdi shuning bilan makkaning siyosiy huquqi jurhumlarga o'tib ketib shularning qo'lida davom qiladi ismoil alayhissalomning avlodlari faqat otasining baytullohni bino qilganligi uchunla hurmat qilingan bo'ldi ammo hokimiyat ishlarida hech qandaq o'rni bo'lmadi oylar yillar o'taverdi ismoil alayhissalomning avlodlarining ahvoli borgan sira ojizlab Taki Boxtın əsər baş götürüşdən səl ilgiri məzgillərgəcə siyasi səhnədə tılğı ilinmaydıqan bab qalğan idi. Şu məzgillərdən başlap Jorhumlarının ornu tüvəlləb, Ədnan cəmiyyətinin siyasi ərbabları Məkkə azmınıda qılpal çaxnaşqa başaldı. Bundaq deyişimizdə Boxtın əsər zatı İriq digən cayda ərəbləgi qozğıqan uruşda bu tərəbdən qomandalı qağan kişi Jorhumluq bulmasdan, bəlkə Ədnan cəmiyyətidən idi dəb qaralıdı. Boxti Nasr arablarga ikkinchi qitim milodiydan burungi 587 yili tajovuz qilganda Adnan jamiyati Yaman tarafga ko'chib ketishgan edi. Ma'atni Barmiya payg'ambar Shamga elib chiqib ketdi. Boxti Nasrning zulmi pasayvidi Ma'ati Makka ga qaytib keldi. Bu chaqda Makka da jurhumlardan faqat Jurhum ibn Jalhumni qolgan edi. Shuning bilan Maydi Jurshimlarning qizi Muannaga uylandi. muannadin nazar dunyoga keldi shuningdan keyin makkada jurhumlarning ahvoli kun sayin yomonlashdi turmushi qiyinlashgan jurhumlar makkaga hajjiga kelgan ketganlarni bulab toladi kabining mol mulkini xohlagancha tasarruf qilishdi mana bu ish adnan tarafning g'azibini qo'zg'ab ularning jurhumlarga bo'lgan o'chmanligini kuchaytiryapti shunga xuza qabilasi marri zahronga ko'chib ketgandan keyin Adnallarning jurhumlarga bo'lgan o'shmanligidan foydalanib, Adnallardan ba'zi oymoqlar, ular Banu Bakri ibn Abdulmanab ibn Kanani avlodlari edi. Uning yordami bilan jurhumlarni Makkadan qo'g'lab chiqarib, milodiya 2-asrning o'ttirlarida Makkani egalladi. Jorhumlar Makkadan Zamzam quduqiga bir qancha e'tiborliq madaniyat yodikorliklarini tashlab tindirib, quduqning iznasini yo'qitib o'tgandan keyin chiqib ketishdi. ibn issaq rahimulloh mundoq degan jurhumlarning oqsoqili amri ibn haris ibn mazaz kabining ikki dona oltin kiyikini va hajarul asvatni zamzam qudug'iga tashlab ko'mayotgan ondin odamlarni boshlab yaman tarafga yurib ketgan keyin ular makkani boshqarish huquqining qo'lidan ketganligi qayg'urib tuandiki misralarni o'qigan hajun bilan safa ora yurgan edik makkaning даласыды sherin parang surgan едік. albatta biz ulug' joyda turgan едік. judun shamol tagdi bizga surgun болдық. ismoil aleyhisselamның yaşıған davri milodiyadan burunqi 20-ci to'g'ri keladi келеді. bo'yicha bo'lganda болғанда, Jorhumlarning Мәккеде turgan vaqti taxminan milodidan burunqi 21-əsr Мәккеге hukmronlik qilgan vaqtni milodiyadan burunqi 20 asr o'pcherisida mo'ljalashga bo'ladi. Xoza'a qabilasimi Bani Bakri oymiqini chatga qiqib, Makkaning huquqini butunlay o'z changilg'iga kirgizib oldi. Faqat Bani Bakrga mundaq 3 xil imtiyozlarni berdi. Birinchi, hojilarni Arafat teg'idan Muzdalifaga boshlab kelish va Minodan qaytish kuni ularga ijozat berish Bu işlarga İyas ibn Muzar aymıgıdın Bani Gavs ibn Murra cemaat riyasetçilik qıladı. Ular Sufa deb atıladı. İcazet beriş deganimiz Sufalardan bir kishi shaytonga tosh etishni boshlab bermigicha ojila tosh etishga bo'lmaydi. Minadan qaytish vaqtida Sufalar Aqabaning ikki qosnig'ida turib, Bani Gavs o'tib bo'lguncha hech kishini o'tkazmaydi. Ular o'tib bo'lgandan keyin ondan yo'lni qo'yib o'tadi. Sufa deb atıladiganlar tugab ketgandan keyin Said ibn Zeyd mana jamiyati ularga varislik qildi. 2. Nahr Qurbanlik qilish kuni aytgan hojilarni Muzdalifadan Minoga qaytirib kirish. Bu ishga Bani Udvan jamiyati yetakchilik qiladi. 3. Harom oilani nisbiy kayniga surib qoldirish huquqi. Bu Bani Kanana qabilisidan Tamim ibn Adi jamiyatining qo'lida edi. Хузаа қабилисінің Мәккеге болған үкімранлығы 300 yildek davomlashdi ular hukmronlik qilgan mazgilda adnonlar najdi iroq atrofi va bahrayn qatorliq joylarga ko'chib ketishdi makka atrofida quraysh qabilasining bir qancha oymog'ilar haramning ichi va sirtida ondi қып qilib qoldi bir qancha oila o'z pushtlari bo'lgan bani kanana xalqlari bilan sig'ishib o'ltiroqlashdi Ular toki Qusay ibn Kilab bosh ko'tarib chiqqanga qadar Makkaning siyosiy huquqi va Baytullohning egdorchilik ishlaridan hech narsaga ega bo'lolmagan edi. Qusayning tarjimalida mundaq deyiladi. U onasining quchog'ida bu vaqt vaqtida otasi o'lib ketib, onasi Bani Uzra qabilasidan bir kishiga yotliq bo'lgan. U kishi bularni Sham atrofidagi mahallasiga elib chiqib ketgan. Qusay cho'ng bo'lgandan keyin ona yurti Makkaga qaytib kelgan. Bu çağda Mekke'nin valisi Huza'a kabilistin Halil ibni Habeşe idi. Şunun bilan Qusay Halil'nin kızı Huba'ga xeridarlık kaldı. Halil mi Qusay'ni yaktırıp kılıp, kızı Huba'ni onunla yatlık kaldı. Halil ölgenden kin Huza'a kabilisi bilan Kureyş'le oturusida uruş bulup, ahiri Mekke'nin hukuki ve Beytullah'ın işleri Qusay'nin kolu ötdi. Mazkur urushning sababi to'g'risida mundaq uch xil qarash bor. Birinchi husaynning bolalari ovib mollari ko'paygan va nopizi zo'raygan dal mushundoq sharoitda halil olamdan o'tgan bu chog'da husay baytulloh va makka ishlarini boshqurishga huzaa va bani bakr qabillaridan ko'ra o'zini ang haqli deb qaragan chunki qurayishlar ismoil alayhissalom avlodlarining ko'zi bo'lib erqi bir qadar sob jamoat edi shunga u quraysh va bani kanana qabilalar ichidagi nopizli kishilarga huzaa va Bani Bakr qabilalarini Makkadan qovlab chiqarish to'g'risida taklif bergan. Quraysh va Bani Kanana xalqi uning chaqirig'iga ovoz qo'shganda bu urush yuz bergan. ikkinchi Halil Qusayga Baytulloh va Makka ishlarini boshqarish huquqini uning tutishi to'g'risida tavsiya qoldirganmish. shuna bu urush portlaganmish. uchinchi Halil Baytullohga idorchilik qilish ishini qizi g'ubog'i berib, o'z жамоатидан abu g'abiston huzaini qizining to'liq huquqliq vakili qilib tayinlagan shuningdan e'tiboran abu g'abishan o'bog'a vakolatan baytullohning xizmatini qilib kelgan halil o'lib ketgandan keyin abu g'abishan bu vazifani qusayga setib o'tgan huzaa xalqi bu sodiga norozi bo'lib husayni baytullohga igdorchilik qilishdan to'smoqchi bo'lgan shuning bilan қусай quraysh Bani Kanana qabilelerinin nopuzluq kişilerge Xuzaa qabilesini Mekke'nin qoğulab çıkırış doğrusu da teklif verip, iş toplagan. Olamı Qusay'nın çakırıga avaz koşup, onun etrafıga uyuşkan, neticede bu uruş yüz bəgən. Qandaqlı bolsun, Halil ülüp getdi. Sufala öz imtiyazını cari qıldırıp kelavataddi. Qusay Qureyş ve Bani Kanana'dan toplagan adamlarını başlap, Akabe'ge badi, ва уларга: bu xizmatlarga sizlardan ko'ra biz loyiq turmiz dedi Улар qusayga qarshilik bildirib urush qo'zg'adi bu urushda qusay mutlaq ustunlikni egallab g'alba qildi va ularning qo'lidagi imtiyozlarni bekor qilib makkani o'zi boshqardi bu chog'da huzaa va bani bakr qabilalaridan bir qism odamlar qusaydan o'zini qochirgan bo'lsimi lekin qusay bostirib berib ularni urishishga majburladi Natijada iki tərəf tutuşub qalıb bir-birini qattiq qırğın qilishdi. Har ikki tarafdan nurgun odam chiqqan bo'ldi. Uruşdan keyin har ikki taraf bir-birini o'zaro kelishim tuzishga chaqirdi. Shuning bilan ular Bani Bakr qabilasidan Ya'mur ibn Avfni orada adil turib, majroni ayirib qo'yishga taklif qildi. U mundaq qoyirdi. Birinchi Baytullohning mo'tivorlik vazifasini o'tash va idora qilish huquqini tutishga Xuza qabilasidan ko'ra Qusay haqliqdir. Ikkinchi Bu qitimqi урушда Qusay tarafning Xuza qabildan тўккан qonlarning barliq badallari бекор qilinadi. Xuza ва Bani Бакр қабилалари тўккан қонларга cho'qim диет, ya'ni қон пули to'linib элинади ва Qusayni kabi ишларга igdorchilik қилишдан to'sishga бўлмайди. Шу кундан e'tiboran Ya Umar kesimchi deb ataldi husaynning makka va baytullohning ishlariga igdorchilik qilishga boshlashi milodiya 5 asrning o'ttirlari ya'ni 440 yillarga to'g'ri keladi buning bilan husaynning va qurayishlarning makka tavasida xo'jalik o'rni tiklandi va huquqi yuradigan bo'ldi bo'libmi husay hamda orolning joy joylaridan kishilar uzilmay tavobga kelib turadigan ashu baytullohning birdan bir dini doisiga aylandi Хусайның Мәккеде еліп баған мойым ішлердің бірі, о Құрайшләні әтрапыдегі тарқақ олтырақ жайлардың Мәккеге көчіріп келіп, аймақла ара зімін бөліп бәді вә Құрайшләнің әр бір аймақыны әйні вақыттығы олтырақ жайларға айрым-айрым орылаштырды. Арам айланы алды кәйнігі сүрішіні елға қойды. Сәфван жәмәті, Әдван жәмәті вә Мурра ибн Әв жәмәтлеріні бұрынғы мәнсәп имтиязлардың бәкірман қалды. chunki u o'z ko'nglida bu ishlarni o'zgartirishga bo'lmaydigan diniy qoida yo'sin deb qaraydi husay ilib borgan muhim ishlardan yana biri u masjidil haramning shimoliy tarafiga bir ishik ichib uning sirtiga bir dorin nadavat kengash yurti ta'sis qildi bu qurayshlarning yig'in zoli edi Moyim ishlar mushu yerda muzokara qilinib hal qilinadi. Qurayshlarning fikr birligi va mushkulotlarni hal qilishda roli zo'r bo'lgan bu o'ringa alohida e'tibor bilan qaraldi husaynning tuvandikidek amaliy huquqlari bor edi birinchi kengash yurtini boshqarish huquqi ular bu yerda favqulodda yuz bergan cho'ng cho'ng ishlarni muzakir qilib bartaraf qiladi va o'g'il qizlarni o'ylaydi ikkinchi tug'i chiqarish huquqi urush tug'ini qusay o'z qo'li bilan qadab beradi uchinchi hijobat Bu Kəbi işlərini başqırış hüququ olub, Kəbinin darvozasini echishga to'g'ri kelsa, Qusay o'z qo'li bilan ichib beradi. Ya'ni Kəbinin xizmatini qilish va uningga qarash huquqi Qusayning qo'lida edi. 4-siqoya Bu hojilarni suv bilan ta'minlash huquqi bo'lib, Qurayishlar haj mavsumi yetib kelishdan burun maxsus ko'lchaklarni yasab, suvi to'shqizib, uningga quruq uzum va xurma mevalarini chilab tam kirgizib, hojilar uchun tayyorlab qo'yadi. Har qaysi al hojilari Makka da turgan mezgillarda shu ichimlikdan bahramon bo'ladi. 5. Rifada Bu hojilarga ziyofat berish uchun oldin tayyorlanadigan tamoq bo'lib, Qusay Quraysh xalqiga har yili haj mavsumida mollardan ma'lum miqdorni ayirishni belgilagan edi. u bu mollar bilan ozuq tuliga yetishmagan hojilarga atab osh tomoq tayyorlaydi yuqorqi ishlarni boshqarish huquqi butunlay husaynin qo'lida bo'lib husaynin cho'ng o'g'li abdul manatmo otasi hayot vaqtida xeyli yuqori obro'yga ega mo'tivarlardan bo'lib qolgan edi aksincha uning qarindoshi abdudarni hech kishi ko'zga ilmaydi sho'ng qusay uningga man seni sharafli qarindoshingga yetkazib qo'yishim kerak dedi va uningga o'zi yetakchilik qiladigan barliq imtiyozlarni iltifot qilyapti bo'libmi dorun nadvat riyosati hijobat sharpi to'qadash huquqi siqoyat hojilarning usuzligini hal qilishga yetakchilik qilish mansibi qatorliq husaynning o'ziga xos alohida imtiyozlarning hammasini shuningga beryapti husay farmoni keskin digini degan qat'iy odam edi uning farmoni mayli hayot vaqtida bo'lsin yoki u olamdan o'tgandan keyin bo'lsin shartsiz amal qilishga tegishli diniy majburiyat deb qaraladi shuni qusay o'lib ketgandan keyinmi uning o'g'illari otasining farmoni bo'yicha ish ko'radi hech qandoq nizo bo'lmadi biroq abdulmanab olamdan o'tgandan keyin uning bolalari abduddarning o'g'illari ya'ni bir navri og'illardan helqi mansab va imtiyozlarni talashdi natijada qurayishlar ikki firqaga bo'lindi Hətta arada iki uruş talaş tartışqır davığı verib qaldı. Lekin ular Allah Taala'nın fəzli bilən öz ara sülhiyə çağırışıb yuqorqi miras mənsəblərini bölüşüb aldı. Siqayət vəzifəsi və rifadət acıların açlamaq ehtiyacını qamdaş mənsibi Bəni Abdümanaf cəmiyyətinə elib verildi. Darun Nədvət Kengəş yurdu, Cəngtuğu Qadaş və Hicabət yana Baytullohga qarash qatorliqlar Abdudor jamiyatiga qoldi. Ondan keyin Abdumanab jamiyati o'zlariga nisb bo'lgan hiliqi imtiyozlarga kimning haqli ekanligi to'g'risida chek tashlab ko'rishdi. Natijada chek Hashim ibn Abdumanabga chiqdi. Shuning bilan Hashim ibn Abdumanab toki umri oxirlashganga qadar siqoyat va rifodat ishlarini boshqarib keldi. U o'lgandan keyin uning qeyrindishi mutalib ibn Abdumanab tutdi. Uningdan keyin payg'ambar alayhissalatu vassalamning bovisi Abdumutallib ibn Hashim ibn Abdumanab tutdi. Abdumutallibdan keyin uning avlodlari varislik qilib keldi. Islom dini borliqqa kelgan mazgillarda bu imtiyozlar Abbos ibn Abdumutallibning qo'lida edi. Quraishlarning o'zaro bo'lishib olgan yana bir qancha xil amal mansablari bor bo'lib, Ola bu əməl mənsəblər arqılıq goya bir kiçik dövlətinin təşkili aparatını asıl qıqan edi. Teximi oçıqara qılıb etqanda, yerim demokratiyələşkən bir dövlət aparatını təşkil qıqan edi. Bu aparatlarının dövlətinin hazırqı dəvirdəki parlament aparatıqa və kengaş qurultaylarına oxşaş xizmət təqsimat dairəsi və məşğuliyyət tüzümü bar edi. Tövəndə ulanın xizmət təqsimat əhvalını sözləb ötümüz. Birinci. İsa, butlarning oldidagi ish so'rash o'qlariga egdarchilik qilish huquq. Bu Bani Jumaa qabilisida edi. Ikkinchi. Tahjirul mal. Butlarga hadiya qilingan mallar va nazr chiroqlarni boshqarish huquqi. Shuningdek jidal majra, adliya va da'vo ishlarini ayirish huquqi. Bu Bani Sahmi jamiyatining mas'uliyati edi. 3. Maslahat yig'ini tashkillash. Bu Bani Asad jamoatining qo'lida edi 4. Ishnoq Jinoiy ishlar to'limi, qarz ishlari va da'vo nizomi huquqi. Bu Bani tayim jamoatida edi. 5. Iqob Tug' amallarni ko'tirish huquqi. Bu Bani Umayya jamoatida edi. 6. Qubba Lashkari kuchlarni tashkillash, shuningdek otliq qo'shinga qo'mondonlik qilish mansibi. u bani mahsum jamiyatida edi yettinchi siforat tashqi aloqa ya'ni diplomatiya xizmati huquqi bu bani adi jamiyatida edi hijoz sirtidagi arablarning hokimiyatlari oldingi boblarda qahton va adlon arablarining qabillaga bo'linib hijrat qilganligini va kang arab ziminni o'zaro bo'lishib olganligini tilga olganimizda bu qabilalardan Heyraga yaqin joylarda o'ltiraqlashganlari Heyradagi Arab xoniga qaraydi. Sham vodisiga berib ko'chganlari Shamdagi G'assan xonligiga biqinadi. Lekin bu biqindichilik faqat nomli bo'lib, amaliyotda xeyli erkin edi. Ammo orolning ichki qismiga joylashgan badaviy qabilalar bo'lsa, mutlaq erkin edi degan edik. Aslida bu qabilalarning o'zi saylab chiqqan qabila boshliqlari bor bo'lib, har bir qabila kichik bir davlat shaklida birlikka kelgan edi urug'toshliq taassubiyat ya'ni tarafbozlik zimin tavaligini qo'g'dash va tajovuzchilikqa tashkillik qarshi turish qatorliq o'rtaq manfaat bu davlatning siyosiy jihatda birlikka kelishining tipik mohiyati edi qabila boshliqlarining shu qabiladagi o'rni podshohlik davlatlardagi podsholarnikiga o'xshash edi qabila a'zolari urush va tinchlikda qabila boshlig'ining royiga boqadi har qandaq ahvol ostida uningdan ayrilib qilishga bo'lmaydi qabila boshlig'ining o'z beshimchilik bilan huquq yurgizishi va mustabid byurokratligi go'yo kuchlik bir so'lqanat guroyining buyruqvozlik katibishining qilqiga o'xshaydi qachonki ularning biri o'rinsiz darg'azab bo'lib qolsa necha ming sarvoz o'z boshlig'ining nima uchun ochiqlanganligini so'ramasdan qilish sug'uradi Biroq bir navri tuqqanlar orasidagi qabilning xo'jayinlik o'rni tanlash riqobati ularni nurg'un xayri saqovatlarni qilib mehmonlarga ziyofat berishga kang qo'l muloyim bo'lib kishilarning ko'ziga illiq ko'rinishga o'zgilarni qo'g'dashda shijoat ko'rsatib elni qo'lga keltirish uchun tirishishga majburlaydi шу shu vaqtlardagi qabilining tashviqot tili bo'lgan shoirlarni qo'lga keltirish to'limi muhim edi Шундыла ула жәмиеттіке орны юқыры көтіріліп, рәқиблер үстідін ғалып келәләйді. Қабелі башлығы ва юрт чоңларының бұныңдың башқы қейлі көп оқуқ ва имтиязлар ба болып, ула ұрыш олжылардың мерба, ғанимат ұмымы мақтарының төттен бір қысымы, сафая, ғанимат тақсим қылыштың ілгірі көзгі чырайлық көрінгені, нашита, ұрыштың авал қолғы түшкен ғанимат ва фузул, taqsim qilishga absiz bo'lib qolgan mol mulk ya'ni askarlarning soni bo'yicha taqsim qilishda chopsi kelmay eshib qolgan bira to'ga va otga o'xshash mollarni qolgancha ayirib elishga huquqliq edi siyosiy vaziyat yuqorida arab hukmron sinflarini bir qur tonishtirib o'tdik endi arablarning әйні чағдығы сияси вәзиетіні құласылған асаста бір құр сөзләп өтішкі тоғыр келеді. Arablarning g'ayri-arab allari bilan chegirdosh bo'lgan uch tarafining siyosiy vaziyati intayin chuvalchaq va muqimsiz holatda edi. Odamlar qullar va quldorlar, hukmronlar va yoki mahkumlar deb ikki tabiqaga bo'linadi. Quldor xo'jayinlar, bo'libmi ajnabiy g'ujamlar olvisini yesa, yerlik yetim qul cho'rlar toyiqini yeydi. O'chqara qilib aytganda, پۇقرالا ھۆكۈمەتكە غەللە پاراق تاپشۇرىدىغان يۇقىرى ھوسۇللۇق ئېتىزغا ئوخشايدى ھۆكۈمەت ئۇلارنى بەزىدە ئۆزلىرىنىڭ ھۇزۇر ھالاۋەت ۋە ئەيش ئىشرەتلىرى ئۈچۈن ئويۇنچۇق ئورنىدا ئويناپ تاماشا قىلسا yana ba'zida ularni zulm sitam va yo'lsiz tajovuzchiliklarga laqshigir o'rnida ishiltadi ammo nodon xalq g'aflat uyqusida xo'rak tortib hayrat cho'lida ting'irqab yurmakda Уларга һәр тараптан зулм систем охлары тоқтымай йыгываткан болсымы, ләкин уларның мудафиилниш ва тәдбир қолланышка мадар етмәйди. Улар хилма-хил азап оқубат тәэмләрне jim turib tetishga majbur edi. Qisqasi, hukmronlar intayin mustabat edi. Kishilik izzat hurmat qattiq oyoq osti qilingan edi. Bu rayonlarga chegirdosh qabilalarning ahvolimi intayin turaqsiz bo'lib, noto'g'ri xohish va yomon g'arazlarning o'qig'i doim nishon bo'lib turadi ular birdam iroqliklarning himoyasiga kirsa yana birdam sham xandonligining qo'yniga o'zini otadi orolning ichki qismiga joylashgan qabilalarning ahvolimi chegara bo'yidagi qabilalarning ahvolidan qilishmaydi ularning munosabati intayin yirik bo'lib qabilvozlik tarafbozlik va diniy ixtiloflar kuchli edi hatto ularning bir notiq mundoq degan Мән бұлаңчы топыдың алдын қатарды бір кіші, тоғыр болсын яки қата тағдырдаш әмі іші. Бұл қабилелерінің мұстақылығын қоллап қуатлайдыған бірі падиша, ваяки қиын күлләді башпанақ болудыған бірі сәрдары жоқ еді. Әмма Хижаз hükümetіге бүтін әрәплә тағдырдаш вә ұлығдаш нәзірі білән қарайды. Олаға дейіні пайтақның сияси вә дейіні дайылыр деп итқат қылады. Bu hukumat mohiyatda siyosiy, ma'muriy va dini rahbarlik huquqini markazlashtirgan hukumat bo'lib, butun arablarga dini jihatga yetakchi bo'lish salohiyati bilan haram va uning atrofidagi royillarga Allohning mehmonlarining huquq manfaatini qo'g'daydigan va Ibrohim alayhissalomning shariatini umumlashtiradigan hukumat degan nomda huquq yurgizib kelgan edi. Bu hukumatning hozirgi hukumat apparatiga o'xshash hukumat tashkili apparati va ish taqsimotlari bor bo'lsimi lekin uning universal davlat kuchi ojiz bo'lib davlatning bexatarlik ehtiyojini to'liq qamdayolmaydi bu ahvol abashlar bostirib kirganda ro'shan ifodalandi arablarning dinlari arablarning mutlaq ko'p qismi ismoil alayhissalomning davati u otasi ibrohim alayhissalomning diniga da'vat qilganini qabul qilgan edi shunga ular o'z vaqtida allohni bir biladi Allahqılı ibadet qıladdı və Allahның diniği çin esiladdı. Lekin ular zamanның ötüşüge əgişib, ғəblət uyqısıqı qarıq boldı və əs saqlaşqı tegişli dini əqidi yosullarını asas cəhətdən unutub getdi. Uladı pəqət təvhid əqidisi və İbrahim əleyhissalam dinidin bir qancı dini qaydi yosullarlı qıb qağan idi. Ahiri Xuzəə qabilisinin başlığı Əmri ibn Luhay baş götürüb çıxdı. u yaxshi ishlarni ko'p qilish xayri saxovatni kasb qilish va diniy ishlarga qizg'in bo'lishni tashviq qiladigan fazilatli kishi edi shunga u al orisida hamma suyadigan shaxsga aylandi ular uni katta o'lima va ulug' avliyo deb bilib yurt cho'ngi qilib tikilib ilishdi u qabila boshlig'i bo'lgandan keyin bir navbat shamga ziyoratga chiqdi u ziyorat davomida shamliqlarning but oldiga kelib butqa cho'qinib ibodat qilayotganligini ko'rib, bu ishni yoqtirib qoldi va to'g'ri deb qaradi. Chunki Sham payg'ambarlarning makoni va ilohiy kitoblarning tarqilish o'rni edi. Shunga u yenishida Hubal degan butni yeniga og'ish keldi va Kabaning ichiga akirib o'rlashtirib Makka aholisini Allohga sherik keltirishga chaqirdi. Onun çağırığa aval Mekkilikler avaz koştu. Uzak өтмей Hicaz ағалысы мұ әгешті. Чүнке Мәккеліклер оларның нәзірді Бәйтуллахның башқұрғычылары вә әрәм әхлиясы еді. Әрәплер чоқынған бұтларның әң қадимілердің бірі манат бұты болып, bu бұт Қызыл деңіз сайледікі қадид, жай намығы еқін жай, мүшәлліл жай намы дейді. Шынодың кейін олар тайыпты лат деген бұтын тікіледі. Onun kaynidan vaddi nahli joy nomiga uzza degan butni tiklashdi mana bu uchi arablarning eng cho'ng butlari hisoblanadi shuningdan keyin makka tavasida sherik aqidasi yomirab ketdi hatto keyincha hijozning hamma bulun pishqoqlarida cho'ng kichik butlar paydo bo'ldi aytilishicha amir ibn luhayning jin toiblaridan bir yo'l ko'rsatkichi shaytani bor bo'lib u amir ibn luhayga nuh alayhissalomning qavmining vad suvoi yag'uz yauq va nasr qatorliq butlarning jidda hozirgi jiddi shaharda ko'miklik ekanligini xabar qilgan shuning bilan amri ibn luhay jiddiga chiqib ilqi butlarni ko'lab chiqirib tahomiga ep kelgan va haj mavsumida ilqi butlarni har qaysi qabilaning haj o'maklariga tarqitib bergan ular bu butlarni o'z yurtlariga ilib ketishgan natijada har bir qabilaning birdan hatto har bir oilaning birdan buti bor bo'lgan ular tehi masjidil haramnimi butlar bilan to'shqizib o'tgan payg'ambar alayhissalotu vassalam makkani fatih qilganda baytullohning atrofida uch yuz oltmish butning qator tizib qo'yilganligini ko'rdi va u butlarning hammasini urib pochaqlab tashlayapti ondan farmon tushirib masjidning sirtiga elib chiqib o't qo'yib ko'ydiryapti mana mushundoq sherik aqida va butparastlik o'zlarini ibrohim alayhissalomning dinni davogan jaholiyat aholisining ang gavdalik diniy faoliyatlari edi Оланың бұтлағы қылыдыған ибадетлерді бір қанчы түрлік әқейділері, адет вә өзігі қас ұслыплары ба болып, bu işlarning ko'pinchisi amri ibn luhay ijod qilgan ular amri yo'lga qo'ygan har qandoq ishni yangicha yaxshi ish bu hargizmi ibrohim alayhissalomning diniga o'zgartish kirgizganlik emas deb qaraydi bularning ibodat murosimlaridan tuvandikilar gavdalik faoliyati hisoblandi birinchi Ular mo'shu butlar Allohning dargohida bizga shafaat qiladi va orzu tilaklarimizni ishqa oshirib beradi deb e'tiqod qilib, ashu butlarning oldiga kelib istiqomat qiladi va orzu armonlarini tilab yalvoradi. Ün silib yig'laydi. Qiyinchilikqa yo'liqsa, dod bariyat etib ulardan hojitini tilaydi. Ikkinchi. Ular butlarga atab haj tavob qilishadi. Butlar uchun tavob ziyorat qiladi va butlar oldida o'zlarini xoruzor tutib yiqilib sajdaga bosh qo'yadi uchinchi butlarning nomiga otib qo'y tuyglarni o'ltirib qurbonlik qilishadi mana bu ikki xil qurbonlik qilishni alloh taolo qur'oni karimda tilga ilib butlarga ilib berilib uning yenida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi so'ra moyida uchinchi oyatning bir qismi so'ra anamning bir yuz yigirma birinchi oyatida allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan Yani bismillah deb zabiy qilinmagan hayvonlarni yemanglar dedi. 4. Butlarga yaqinchilik izhor qilish. Ular o'zlarining yemak ichmaklaridan qolganlarini butlarga atab ayraydi. Shuningdek dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlaridan ma'lum miqdorini aşı butlarga atab ayırıp qo'yadi. Texmi qiziqarliq yeri shuki, ular butlar uchun atab ayrilgan narsalarning yana bir qismini Alloh xos deb qaraydi. ammo ularning allohning несебесіне бұтларыныңкеге айырып етішке түрлік бағаны sabablar bor edi lekin butlarning несебесінен allohning несебеске bir nima қошықы bo'lmaydi bu ақты alloh тағала мұндақта еді. mushriklar Аллах yaratgan ekinlardan va чарапайлардан Аллах uchun bir хәсі айырып qo'yib o'z gumonlaricha bu Аллах uchundir bu ma'budlarimiz uchundir dedi Butlarning nesivisidan Allohnikiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nesivisidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Ularning qarori nima degan qabih? Sura An'am 137-oyat. 5. Butlarga qilinadigan ibodat turlaridan, ya'ni dehqonchilik mahsulotlari va chorpaylarni nazr qilish odati bor edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar haromdir ularni faqat biz xohlagan odamlar yeydi bu hayvonlarni minish haromdir bu hayvonlarni bo'g'izlaganda allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi ular allohga yolg'on chopladi sura anom bir yuz o'ttiz sakkizinchi oyat oltinchi arablarning butlarga qiladigan nazr chiroqlaridan yana bahira soiba vasila va om qatorliqlar bor edi ibn issaq rahimaulloh mundoq degan bahira qulqi yerilg'uvchi soiba o'zini ozod qilg'uvchining tishi bo'tlig'i bo'lib to'ga uda o'nni tish tug'ib orada bir nima erkak tug'masa ular u to'gini soiba deb atab ishdan ozod qilib o'z mayliga qo'yitadi shuning bilan uni minishga yungni qirqib foydalanishga va uning sutini mehmondan o'zgalarning sig'ib ichishiga bo'lmaydi Төгі мұшы намғы ерішкенден кейін, енілі чіш тұғса, бұтлықының құлықы ерілі өйтәді вә анысы білен қойу өйтіләді. Бұнымы анысы оқшаш менішке, yo'ngini qirqishga va sutini mehmondan o'zgilarning ichishiga bo'lmaydi mana bu sohiba o'zini ishiltishdan ozod qilgan to'gining kanji tishi bo'tlig'i bahira qulqi yerilgan tish to'gi edi u da o'nni besh qitimda qo'shkezak ammisini tish tuqqan qo'y bo'lib orada bir nima erkak tug'masa ular bu qo'yni ulug'uvchi degan manda vasila deb ataydi u qo'yni shundan keyin tuqqan qo'zdirini erlarimizga xosdir xotinlarimiz yeyishga bo'lmaydi deydi navoda shuningdan birasi o'lib qolsa uni er ayol o'rtaq yeyishga bo'ladi ham nasllik erkak to'gi bo'lib u chopgan tish to'gi u da o'nni tish tug'sa u ham o'zini qo'g'dug'uvchi deb ataladi shundan keyin uni minishga yo'ngini qirqishga bo'lmaydi ammo uningdan tugiga choptirib foydalansa bo'ladi alloh taolo bu haqda tuvandagi oyatni nazil qildi bahira soiba vasila va homlog'i olloh yuqorqida qilishni buyrug'ini yo'q lekin kuffarlar allohga yolg'onni choplaydi ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi so'ra bir yuz uchinchi oyat ular bu hayvonlarning qo'rsoqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa bu er kishilarimiz bilan xotin kishilarimiz orasida o'rtoqdir ya'ni uni hammanglar tang yeydi deb halol haromni tayinlaydi sura an'am bir yuz o'ttiz oyatning bir qismi said ibn musayyab mazkur hayvonlarning hammasi butlar uchun otib o'tilgan deb ko'rsatdi sahiy hadisda amri ibn luhay tunji bo'lib to'gilarni sohiba qilib qo'yayotgan kishidir deyilgan arablar yuqorqi ishlarning hammasini butlar bizni allohga yaqinlashtirdi nomi amallarimizni allohga yetkazdi va allohning dargohida shafoat qiladi degan e'tiqod bilan qiladi alloh taolo ularning bu nazriyasini naql keltirib mundoq deydi Bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Sura Zumar 3-oyat. Ular Allohni qo'yib o'zlariga foyda ziyon yetkazmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular yana butlar Allohning dargohida bizga shafaat qilguchidir deyishdi. Sura Yunus 18-oyatning bir qismi. Arablar azlam bilan ta'lini sinaydi. Ta'lay sinash azlamlari uch turlik bo'lib biriga na bo'ludi yana biriga la bo'lmaydi deb yozilgan edi ular safarga chiqish o'g'il qizlarni o'ylash degandek ishlarda shu o'qlar bilan palshilib ko'radi agar naam bo'ludi chiqsa qilmoqchi bo'lgan ishlarga tutish qiladi navod la bo'lmaydi chiqsa vaqtincha to'xtab turib keyin qaytib kelib sinaydi uchinchi bir xili suv o'tlaq va diyat xun to'limalar uchun edi yana boshqa bir xili minkum sizlardan yoki min g'ayrikum boshqalardan va yoki chatma deb yozilgan edi ular qabila ichida birarsining nasabidan gumonlanib qolsa g'ubal degan butqa otib yuz to'ga opirib uni ashu butning palchisiga beradi agar minkum sizlardan chiqsa u qabila ichida o'xshash martabali kishi bo'ladi agar min g'ayrikum سلانن غیرانلادن دیگن خد پتولگن اخچخسا اتفاقداش بولاد. نواد چتمه چخسا، اونن قبیله د برکشک اورن بولاد ده نسب ویا که اتفاقداشلک مناسبت بماید. chiroqchi چراغچی munajjim منجم اررفلانن خبرلرگی شنید. کاین دیگنمز کلگوسی اشلادن علن خبردار قلش بلن شغلندگان و مخفی سرلان بیلمز دب دوا قلب Ularning ichida g'aybiy xabarlarni jin orqali bilaman deydiganlari va o'zgacha iqtidori bilan g'aybni bilaman deydiganlari, hatto so'ramoqchi bo'lgan savol, qilmoqchi bo'lgan ish yoki yuz berish oldida turgan ahvollarni ma'lum bishorat va oldin ma'lumotlar bilan bildiganligini da'vo qildiganlarmi bor edi. O'g'irlik yuz bergan o'rin va yetib ketgan narsa deganlarni bilaman deydiganlar arraf deb ataladi. Munajjim deganimiz yulduz sayyoralarga qarab va uning yo'linishi vaqt miqdorini ko'zitib kelgusida yuz berilgan voqealarni bilalaydiganligini da'vo qildiganlar edi munajjimlarning qabriga chin putish mohiyatda yulduzlarga cho'qinganlik edi masalan paloni yulduzlarning osmonda paydo bo'lishi bilan yomg'ir yog'di deb o'l yig'inlarni ma'lum yulduzlarga bog'lashlari ularning yulduzlarga e'tiqod qilganligini bildiradi ularda yana ma'lum shayidin shumpal ilish odati bor edi aslida u mundaq qish edi ular ma'lum uchar qo'sh yoki kishi qatorliq hayvonlarning qishig'i kelib uni urkitganda hayvon o'ng tarafni besib mangsa iroda qilgan ishlarga ravon bo'ladi va uni barkatlik hisoblaydi navoda urkitilgan hayvon so'l tarafni besib mangsa u ishni to'xtaydi va uni shumliqning beshorati deb biladi Shuningdek yana yo'l ustida uchirgan ucharqanot va boshqa hayvonlarni pala oladi. Ularning toshqonning o'shiq so'ngkini esib elishi, ma'lum oy kunlar, hayvonlar, turalg'u joy va xotin kishilardan shumpal elishlari, advo, to'gilarda bo'ladigan qo'tir kesilidan va mushuk yapaloq degan jonivordan shumliq his qilishlari mushu tiyara aqidasiga yotadi. Ularning öldürülgücünün qan qısası elinməsə, onun köngünü təskin tapmasmış və onun royu müşk yapılaqa aylanıb, çöl cəzirlərdə sərsəm olub yürüb, haqqımını elanla digəndək, oq, oq, dəb toğlamış. Ulanın qısası elinib, haqq öz caydı qarar tapqızılsa, onun royu təskin tepib aram alamış və qazala. Cahaliyyət ahalisini, Әні шындақ бұзық әқейді, va avham xurofotlar qoplab ketgan bo'lsimi ularda ibrohim alayhissalomning dinidan ma'lum amallar yanada saqlanib qolgan edi masalan baytullohni ulug'lash va uni tavob qilish haj qilish umr qilish arafotga chiqish va muzdalifada qo'nish baytullohga to'yga hadya qilish qatorliqlar lekin ular bu faoliyatlarga nurg'un bid'atlarni qo'shib ilib ibrohim alayhissalom yo'lga qo'ygan dinning obrazini to'limi xunuklashtirayotgan edi qurayishlarning o'zlarini biz ibrohim alayhissalomning avlodi haram ahliyasi baytullohning xodimlari va makka aholisidandirmiz hech qandaq bir arab o'rin va martaba jihatda bizga yetolmaydi deb hisoblashimi shu bidat xurofotga yotadigan ishlardan edi ular o'zlarini erkin deb ataydi Шуңа улар хәҗдә безнең хәрәм зиминидән халал җайга чыгышыбызның хаҗаты юк дип Арафатта хукук мәлім вақыт тұрыш қылмайды әм ифаза арапаттан мұздалипеге қайтыш қылмайды мұздалифидилла хәрәмге етіп кіреді аллах тағала бұл уақытта төәндігі аятны назил қылды андан кейін сілер арафаттан кісілер қайтқан жай білән қайтыңлар сөре бәқара 199 жүз Aşu bidətlər içində yana imiz, hər tərəfdən ərkillərinin ihram içində qitiq və yağ uyutuşu olmaydı. İhram içində yo'ng uy, kigiz uylarga kirib o'ltirsa bo'lmaydi. Ular Qrim va charmilardan yasalgan uylardan boshqa uylarda saydisi bo'lmaydi degan sapsatalar bor edi. Ular yana haramning sirtidagilar haj yoki umrga kelganda haram sirtidan birga elib kelgan tosh o'rindiqlarni osh oziqlarni haram ichida yeyishga bo'lmaydi deb qaraydi haram sirtidan kelganlarni baytullohni tunji qitim tavob qilganda emislarning kiyimini kiyib tavob qilishga buyuruydi agar ularning kiyimi tepilmasa erlar qipyalang'och tavob qiladi ayollar bo'lsa kiyimining hammasini silib tashlab etib faqat sirtiga kiydigan oldi ochiq bir chodir bilan tavob qiladi va mundoq deb menish kerak edi Aşkara bolur bugün ba'zisi ya hammasi alal bulmaz onundun boğunu oshkorisi Allah Teala bu haqda tövəndiki oyatni nazil qildi Ey odam balıları, har namaz vaqtida ya ki vaqtida vaxtıda, əvirtanlarını yepib turduğan, sətr qılıb turduğan kiyimanlarını kiyinlar. Sörə Ərab 31. oyatning bir qismi. Navoda tavobchilar haramning sirtidan epkagan kiyimi bilan tavob qilib qolsa, u kiyimni tavobdan keyin cho'qim cho'raytish kerak edi. Uningdan hech kishi foydalansa bo'lmaydi. Ashu bid'atlardan yana ular yana makkiliklar hajjiga ikram bog'liqlik holatda uylariga kirib chiqishga to'g'ri kelganda, uyning eshigidan kirib chiqmay, uyning orqa temini teshib, sungish ichib shu yerdan kirib chiqadi. Va bu avorchiliklarni savobli ish deb e'tiqod qiladi. mu Qur'an-ı Kerim Sör Baqarning 189-cı ayətində çəkiləvətdi. Mana məşə şirk, mana məşə şirk etiqad, butlarga çoqunuş, noto'g'ri o'y xiyol, xurofotliklarga ishonish mutlaq ko'p sondagi arablar e'tiqod qilib kelgan diyonat edi. Shuning bilan birga yana Yahudi dini, Xristian dini va Sabiiyat dinlarimi arab tuprog'ida xeyli cho'nqur yiltiz tortgan edi. davomi bor